Sportski duh, sportski duh, sportski duh, sportski duh, sportski duh, sportski duh. Boli me, ruka boli me, noge, sve me boli. Vježbaj pizati mater. Jesi, nemoj, to je, ovaj, čuo sam već za to. dragi slušatelji, dobrodošli u emisiju Sportski duh. Večera smo ugostili uspješne odbojkašice i studentice Anu Mioć i Anju Žarković. Dobra večer, cura. Dobro večer. Dobro večer. E, kao što smo vas već ranije izvijestili, e, Unisport Finalsi završili su prije točno dva tjedna, 19.5. A za vas koji ne znate, Finalsi, odnosno završnica Unisport lige, održali su se u Rovinju, a naše riječanke briljirale su i ove godine te osvojila zasluženo prvo mjesto su večera s nama kako bi podijele svoje doživljaje i iskustvo. Pa krenimo. Kratko nam se predstavite, recite nešto o sebi. Evo ja ću prva <laughs> probit led. E, Dobar večer, ja sam Ana Mioć. E, odbekašica igram trenutno u Hrvatskom akademskom odbekaškom klubu Rijeka. Studentica iz Rijeke sam, imam 22 godine i studiram biotehnologiju i istraživanje lijekova. Odlično. Ti Anja? Dobro, ja sam Anja Žarković, inače sam iz Rovinja. Sad studiram u Rijeci psihologiju i su igračica sam Ani u njenom klubu u Rijeci. <laughs> Mom klubu. <laughs> E, Igramo zajedno i to je to. Odlično. Ništa pametno. E, odlična cura. E, već četvrtu godinu za redom odbojkašice sveučilišta u Rijeci nemoguće je pobijediti. Pa evo recite našim slušateljima kakav je to osjećaj biti tako dugo na prvom mjestu. Osjećaj je u stvari super, iako mi nismo to očekivali, pogotovo prve godine. Ja sam evo sad na četvrtoj godini, trebala bi biti na četvrtoj godini studija, pa sam od prve godine je li sudjelovala na e, finalsima i te moje prve godine stvarno mi nismo bili favoriti. E, nije se uopće očekivalo da ćemo doći do finala jer smo u polufinalu igrali protiv Zagreba, a je da ćemo to osvojiti. E, stvarno je bio jedan jako lijep osjećaj. Druge godine također prenosilo se na televiziji, to je bio doživlja igrat u Poreću, u velikoj dvorani, svi su bili gledati tako. Da, da, u Biograd isto fenomenalno. Svako to državno nosi sa sobom ono neke posebne uspomene. A evo ove godine mogu reći se već očekivalo da ćemo mi taj naslov obraniti. Mislim da bi se u stvari ovaj, ljudi čudili da nismo. Da niste, da, da. Ali opet eto, e, nije bilo lako. U polufinalu smo igrali pet setova sa Osijekom i u petom setu gubili 14-8, peti set se igra do 15. baš se namučili. Da. Mislim da je sreća to je malo odigrala svoju ulogu. Da, jer ono. eto, taj rezultat stić stvarno nije, ovaj, nije za očekivati. Tako da evo i ove godine imamo priču sa finalsa i opet je bila slatka ta medalja na Pobjedica. kraju. I pobjeda, da. Moram e, svakako napomenuti to da je reprezentacija sveučilišta u Rijeci ove godine osvojila nagradu za kolektiv koji je zaslužan za doprinos akademskom sportu u 2018. godini. To je velika stvar pa ja vam ovoga, ovim putem čestitam. Hvala, hvala. E, inače oba dvije trenirate za odbukač klub Rijeka kao što ste već e, rekle. prepostavljam da trenirate svakodnevno. da, svakodnevno imamo trening po dva sata. Ovo je nekad nam ubaci malo teretanice. <laughs> Imate li treninge i sa sveučilišnom ekipom ili ne? zapravo kako se pripremate za studentsku ligu? Sad sam završili službeni trening baš sa onim odbojkaškim klubom Rijeka, pa je nam, ovaj, nama je trener Željko Bradarić, uh pa sa njim imamo treninge tri puta tjedno, a u teretani imamo otvoren pristup, pa možemo otići kad god želimo. E, ova ekipa e, sveučilišna, da li se skupljate ili ste vi iz Rijeke i sveučilišna? Ne, ne, ne, to, je baš, sve, to su baš sveučilišni, sveučilišni Da, da, da, sveučilišni treninzi i znaju doći, mislim, cure iz Rijeke. Dakle, spremne ste za, za... Poljsku. Pa dakle, spremamo se, da. to <laughs> <laughs> E, kao što sam već e, ranije navela, finalci su ove godine bili u Rovinju. Pa evo, kako vam je bilo? Kako je možda bila sama organizacija? Biste li vi možda nešto primijenile, dodale, oduzele? <laughs> ja sam iskreno malo razočarana. E, mislim, ja sam, kažem, ovo su meni bili četvrti finalsi i nijedne Nekog godine... očekivanja su trebala bi rasti. Da, zapravo. nijedne godine nije bilo ovako loše. Da su mi ovo bili prvi finalsi ja bih rekla, u, super. Ali kad se sjetim tih mojih prvih godina otvaranja na bazenu, puno ljudi, svako sa svojim zastavicama ima svog volontera, predstavlja svoje sveučilište, neki akrobati plešu, organizirani su bili partiji za nas, puno je više bilo ljudi, trajalo je četiri dana ili od četvrtka do nedjelje svake godine, ove godine prvi puta od petka do nedjelje, ne znam razlog, e, rukometa uopće nije bilo muškog, tako da bilo nas je očigledno manje, e, dodjela je medalja i odličja, znači lani je to održavalo na istom mjestu u Rovinju, dodjela odličja je bila po danu tamo ispred restorana dvorana, svi da, su sudjelovali, da, tako je, bilo je lijepo, svi smo se slikali, muzika, super je bilo. Ove godine, ne znam, u 10 na večer u nekom zatvorenom, zadimljenom prostoru nismo se svi mogli stati na tu mrak, e, pozornicu. Jednostavno, eto, ne znam gdje je zapelo, žao mi da to tako, zato što se mi e, sportaši, studenti svake godine izuzetno radujemo I tome događaju i pripremamo i voljeli bi da eto da to traje četiri dana i da je organizirano kako je bilo organizirano prijašnjih godina jer prijašnjih godina se evo stvarno ni na Biograd, ni u Rovinju, ni ovaj prve godine u Poreću. Ne mogu požaliti na organizaciju. Stvarno je bilo sve vrhunski. Eto. I ja bi još samo nadodala na samo mjesto održavanja. Znači mi smo svi bili ono na ono kompletno različitim ono stranama, ne znam, da baš događa znači utakmice to. Znači muški košarkaši su bili smješteni u Rovinju u gimnazijumu, da. mi igramo, mi muški odvojka igramo u balama. Mislim da je znači, konkretno ono- problem bio što se u dvorani gimnazijum održavao neki rukometni seminar za trenere mi smo lani svi bili u toj dvorani i to je bilo super jer smo mogli jedne druge bodrit. E, Ove godine odbeku su gledali odbekaši, e, košarku košarkaši, jednostavno ono, mi smo htjeli ići ono gledati. Da. da, ali trebalo je ono organizirati, mislim bio je organiziran prijevoz, ali teško je to bilo sve pohvatati, a što se same dvorane tiče, opet po meni za dvoranu Odbeka odbojka neadekvatna dvorana niska je i na nas se to nije toliko odrazilo, ali, muško, finale, znači tu utakmicu da kogod imalo zna odbojku koji je to gledao, mu je bilo jasno da je dvorana normalna da bi se utakmica drugačije izgledala. Uglavnom po vama je organizacija zakazala ove godine, a mi se nadamo da će sljedeće godine to biti bolje. I mi. E, evo, mi bi ovoga jednu kratku glazbenu pauzu. Šta cure želite slušati? Pa evo može Billie Eilish Bad Guy. said she's scared of me. I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing your cologne. I evo nas natrag. Što se tiče obaveza na fakultetu, stižete li u sve te treninge i utakmice posvetiti se možda ispitima? Pa mislim da je najbitnija organizacija i da se sa organizacijom sve postiže. Mislim svakako nešto mora patiti, recimo ako ćemo se posvetiti odbojci i učenju, malo će nam taj socijalni život ovaj, patiti, ali mislim neku ravnotežu se treba naći da bi to sve ono zajedno funkcioniralo. Zato se zove studentski <laughs> život. Ana, koja je tvoja tajna uspjeha? E, pa slažem se sa njom, meni je mislim malo lakše nego drugima. Mislim, u stvari ne znam da li mi je lakše, ali mi se sviđa moj, to jest način na koji moj fakultet konkretno funkcionira, jer mi na odjelu za biotehnologiju slušamo nastavu turnusno, odnosno slušamo kolegi po kolegiji, tako da se ja mogu onda konkretno fokusirati samo na taj kolegiju koju u tom trenutku slušam i to mi je olakotna okolnost, ja mislim. Za sad stvarno nisam imala nikakvih problema, evo sad ako Bog da ću u sedmom mjesecu obraniti prediplomski i nisam, nisam imala stvarno problema, na studiju, ali naravno da je to potrebna neka, mislim ne mogu to nazvati žrtvom jer e, smo mi na taj život navikli. Mm, Nama je život to da smo jutro na faksu, da smo popodne na treningu i da preko tjedna nema kina, ne znam, nekakvih previše kava izlazaka. Ali družite se tako, ali družim, i... Da, i to je isto stvar što smo mi međusobno jako povezane i u stvari smo prijateljice i mi se družimo na treningu, družimo se prije treninga, poslije treninga, pijemo kave, Odlično. vikendima na putovanjima, tako da meni, mislim da mi ni, društveni život, mi ne pati. Tako E, zanima me još kako stojite sa stipendijom. Primate li ju možda zbog svojih sportskih uspjeha? Ipak se profesionalne odbojkačice pa bi to možda nekako trebali bi stipendirati. Mislite u klubu ili što se tiče grada, općina? Općenito, da, grada, županije, općine možda. Pa da, mislim, što se tiče tog grada i toga, to nije toliko ovaj, potaknuto sa njihove strane. Više je to zbog školskog uspjeha i nekakvih, ne znam, srednje, srednje škole i ono što je bilo prije. A da sa baš oni sad, ne znam, potiču zato što smo mi nešto uspješni u sportu sa moje strane barem ne. Ja iskreno pojma nemam kako je situacija što se tiče grada Rijeke, jer ja živim u Kostreni koja je zasebna općina i primam stipendiju općine Kostrena, ali radi svojih e, uspjeha na fakultetu. A vidite li se u budućnosti u odbojci? Mislite li možda da još nekako napredovati? Trenerske vode? Trenerske vode teško, ali ovako napredovati nikad ne reci nikad. Ko zna šta će Negdje van možda ili biste ostale u Rijeci? To vam je super. Pa ne. Ne. Ja, kako sam rekla, sad završavam svoj prediplomski studij. Plan mi je diplomski upisati u Zagrebu. Odlično. I, I dalje tamo, tamo raditi. negdje igrati. Dobro. A dalje vam ništa još ne mogu reći. Što se treniranja Ostati će tajna. <laughs> da, treniram djecu, ali to je evo više, mislim... Honorarno. Da, i, i zabave ne vidim se inače. Dobro. U tome je super mi je s njima, ali mislim da to nije ipak posao za mene, za neku ono karijeru. Pa evo, Unisport Liga je gotova, vaša liga također. Kakvi su vam daljnji planovi? Mislite li trenirati, uživati u ljetu? Možda odbika na pjesku, da opet za pjesku, a sad su pripreme za Poljsku, pošto smo s ovim pobjedama svake godine za sljedeću narednu osvajamo, ne znam, prošle godine smo bile tako u Portugalu i sad mhm. ove godine idemo u Poljsku, tako da nema još odmora do nema. sedmog. Nema odmora kraja do E, to, to. Evo, dragi slušatelji, s nama su večeras bile Ana Mioć i Anja Žarković. Hvala vam, cure, na ovom razgovoru. Nadam se da je vama bilo lijepo u našem studiju. <laughs> je, hvala, vam. Hvala vam. E, želim vam puno uspjeha u daljnjim planovima i sretno. Hvala. A intervju je vodila i uredila Hana Radolović. I mi za kraj e, slušamo Mišu Kovača, Takav sam rođen. Ovaj su kamen, sve moje kosti i krv je moja, su ovo more taj i vina i ljudi prosti brišu i tuge i ove bore. masina ova, srce je moje, a jeca i klapa uzah je duše. I nema meni do bile boje i da se svjetovi sto puta sluše. Takav sam rođen i takav umrijeću. Ne treba meni puno za sreću Taka sam rođen Od oca i majke Dalmacija moja Ljepša je od bajke Taka sam rođen I taka umrijeću Ne treba meni Puno za sreću od ojca i majki Dalmacja moja Lepsza jest od bajki Ołaj kamień Sve moje kosti i krv je moja Su ovo more, taj i vina I ljudi prosti, brišu mi tuge i ove gore. Maslina ova, srca je moje A jeca i klapa, uzdah je duše I nema meni do bile boje I da se svjetovi sto puta sluše takav sam rođen takav umrijeću Ne treba meni puno za sreću Takav sam rođen Od oca i majke Dalmacija moja Ljepša je od bajke Takav sam rođen I takav umrijeću Ne treba meni meczu Taka za nożem Owoca i majki Dalmacja moja Nie od bajki Dalmacja moja Nie od bajki